cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan kurege da kura na biyu sai ku biyo mu ku ji yadda zamantakewan tasu ta kasance wata rana 'ya'yan kura sun je yawo gidan kurege sai suka tarar an yi farfesun biri sai aka ba su suka ci da babban cikinsu ya ji daɗin farfesun sai ya ɗabi roman ya shafa a kan gashin kansa ya tafi gida da suka koma gida sai ya je wurin babansa kure kenan ya ce baba ka dafa kaina mana wato da uban ya ji haka sai ya dubi ɗan shi ya ce ka taɓa jin inda aka ce uba ya dafa kan ɗansa sai ɗan nan ya ce shi dai uban ya dafa kansa jin haka cewan ɗan ya nace sai ya dafa kan yana dafawa sai ya ji danshin romo ya sa harshe ya lashe da ya ji zaƙin romo a nan take ya tambaye su inda suka je suka sami wannan abu mai daɗi suka amsa masa da cewa a gidan abokinsa kurege aka ba su sai kure ya sa takalminsa ya tafi gidan kurege kwalama da ya isa gidan kurege sai ya tarar saura ɗan kaɗan a tukunya kurege ya zuba masa ya ci da ya ci ya ji daɗi sai ya ce da kurege ina ka samu wannan nama mai daɗi haka sai kurege ya amsa masa da cewa muna wasa ne a ruwa kullum tare da birai sai in ɗaura tarko a ƙafata idan mun shiga mun fara kurme sai in kama ƙaramin cikinsu in danne a ruwa har sai ya sha ruwa sosai ya mutu in sun tafi sun bar shi sai in ɗauka in yanka mu yi farfesu da shi a gida da kure sarkin kwaɗayi ya ji haka sai ya ce to in gari ya waye gobe zan bi ka sai kurege ya ce to shi kenan na amince da kure ya tafi gidansa sai ya kasa barci ya kagara gari ya waye can dai da ya ga kamar gari ya ƙi wayewa sai ya hura wuta ta haske ko'ina daga nan ya je ya faɗa wa kurege wai gari ya waye sai kurege ya ce ha ba kure ka hura wuta a kan ɗakin ka ka ce gari ya waye ai gari ka koma gida sai garin ya waye in ya so sai ka dawo bayan ya koma gida ya ɗan jima gari bai waye ba sai ya kama zakara ya rinka matsa shi har ya rinka yin cara da kurege ya fito sai ya ce haba kure yaya kake damun mutane haka ne na gaya maka sai gari ya waye haka dai kure ya haƙura ala tilas har sai da gari ya waye da sassafe shirya ya nufi ƙofar gidan kurege suka kama hanyar rafi har suka isa suka tarar da birai a bakin rafi sai kure da kurege suka yanke shawarar su shiga cikin ruwa su yi wasan kurme da suka shiga tare da birai sai kurege ya faki ƙarami daga cikinsu ya danne a ruwa shi kuma kure maimakon ya faki ɗan ƙarami a cikinsu sai ya nufi ƙaton ciki ya sa masa igiya ya danne shi da babban biran nan ya ji kure zai hallaka shi sai ya yi ƙara har sauran suka ji suka watse a guje kure da kurege dai kowa ya kaso biri guda ɗaya amma sai kurege ya ce kai kuma kure da muka yi da kai za ka kama ƙarami don kada su gane sai ka kama babban jikinsu sai kure ya dubi kurege ya ce masa ai ƙarami ba zai ƙosar da shi ba shi yasa ya kama babba wanda idan ya yi farfesu da shi zai sha ya ƙoshi ya more washe gari da suka koma tun safe har yamma suna hira a bakin rafi babu birin da ya fito bakin rafi sai kurege ya dubi kure ya ce da shi kai kai mana wannan ɗanyen aikin rannan dai haka suka koma gida ba su sami komai na nama ba sai kurege ya gaya wa kure gobe da safe za su je unguwar birai su gaishe su domin rashin da suka yi na babban babbansu dama birai sun aika wa kurege da kure za su yi taro domin ba su sani ba cewa ko kure da abokinsa kurege ne suka kashe yayansu. da gari ya waye suka shirya sai kurege ya ce zai hau doki shi kuma kure ya ce zai hau bera sai kure ya ƙi ya ce tun da shi ne babba shi zai hau doki shi kuma kurege ya hau beran haka aka yi suka kama hanya kafin su isa sai kurege ya ce in sun je shi zai ɗaura abin hawansa a jikin bishiya sai kure ya ce shi ne zai ɗaure a jikin bishiya domin shi ne babba sai kurege ya ce to shi zai ɗaura nasa a jikin ciyawa da suka isa garin birai aka yi musu maraba aka ba su masauki shi kure ya ɗaura abin hawansa a gindin bishiya shi kuma kurege ya ɗaura nasa abin hawan a jikin ciyawa suna zaune a masauki aka ce za a kawo musu giya don liyafar baƙunta kafin a kawo sai ku rege ya ce ya kamata su yi waƙa suka fara waƙa kurege yana rerawa yana cewa ni da ƙananan nake wasa da ƙananan nake abota shi kuma kure yana waƙa yana cewa Ni da babban nake wasa, babban na kama a wasan ruwa mai daɗi. Sai manyan bare suka ji abin da kure yake faɗa, sai suka kawo musu giya a ƙwarya, kure yana ta sha, kurege kuma ya yi kamar tare suke sha, amma in ya zuba a ƙoƙo sai ya kwara a jikin shinge, shi kuma kure ya yi ta shan giya har ya yi tilis. su kuma manyan birayi suna ta shiri don su rama abin da kure da kurege suka yi musu nan take birayi suka kwala ihu suka ce a kawo sanduna za su ɗauki fansa suka ɗebo sanduna suka nufi kan kurege da kure shi kuma kure ya riga ya yi tilis da giya ta yadda baya jin abin da suke faɗi sai ya tambayi kurege ko me suke cewa a waje nan ne sai kurege ya gaya masa cewa an ce ne za a kawo musu farfesun kashi da nama da kure ya ji haka sai ya gyara zama yana dariya da murna wai za a kawo musu nama da kashi. a daidai lokacin da birai suka shigo da sanduna za a farma kurege da kure sai kurege ya kutsa da jikinsa cikin shinge inda yake kwarar da giya ya gudu kure kuwa ba zai iya gudu ba saboda haka suka yi ta jibgarsa bayan kurege ya fita ta baya kafin su biyo shi har ya hau kan bera yana taɓa shi sai ya fara gudu shi kuma kure kafin ya fito ya kwance dokinsa daga jikin bishiya